nyir nanti ketepugu bentuknak itu rumahan oh, eh gede HTA ngana haha dilainwala opak hariing jalanankenang o en maneh dawalnyati ucing apa ti Ucing digaringkan terus terus pakai obat nyamuk terus terus dihijikan dialia Hai hmm. sayakan neraka dengerti dengerti oh. salatt tadi dewek so salat salat anu penting si mau Wad itu maksud dekasya warga eh, ngaliwat ka Mayyar kaing emang tetap nasi lain Iya neangan tanding hanya serang dengan lawan umur hirup canyahun digetih serangan gerapek pecahkan dagor tasirah kulingis kuat modar lamun hayang salamet gitu oge okay. tapi kuring tebuka duit tong aya alasan naon naun Tapio.